अब्बास कुजा बिर आखी अब्बास कुजा बिर आखी मानद सत आई तॾहिं करणु ज़ारत आई महिमान नाल मु be नदर आई karne ziyarat ज़ियारत आई आगे मन टण कानून टोड़ हूं शाम बाज़ार हिकु साल मुसल सल ਟੁਰ मै पेशिया इन भुगताई कणे ज़ार ਜ਼ਿਆਰਤ आई